eh, kuvyereka ivyo yaduteguriye umutwe w'ijambo canke item aho afise iyo abaratuvanye niyo adushikana uno munsi uko mumaze iminsi muko murabikurikirana ku bwa buhinga bungurukana bumenyi haba kuri instagram whatsapp na facebook ko tuzoba dufise abashyitsi abatamba b'inararibonye baririmbye bakavuza umuziki mu myaka ya mirongo irindwi na mirongo inani gushyika ku n'ubu bakaba baheruka rero kujya hamwe bashobora gusubiramo zimwe mu ndirimbo eh, zabo tuno munsi tukaza kwiga ingene indirimbo zisubirwamwo turazi neza yuko eh, mu misi yahera mu myaka iheze hariho abaririmbyi ba kino gihe bakunze gufata indirimbo Eh, z'abatama ba kera zakunzwe zabakugije bumvirize kuva ari inzoya bakazisubiramo batadisabye ugasanga rimwe rimwe barenga kugira tubishure baje bashajirika tubaha ikaze muri siyo zaha radio isanganiro eh, duhereye uburyo bw'iwacu tukaba tubasabye bamere nk'abidondora eh murakoze jewe nitwa Turobeka Joseph alias Bigoro eh jewe kuririmba mfise imyaka cumi n’ibiri hanyuma ndakura nkomeza mvuze inanga icyo gihe navuze inanga yonyene ndateba Eh, nja yego eh, kavuga gute jewe nararirimbye indirimbo nyinshi mugabo nagombye gusubiramo bigoro bigoro nari na yibwira iti bigoro bigoro bigoro wangororoke iyengenge bigoro ugororoka mu bagenzi ugororoka mu bagenzi ugororoka mu bibondo ugororoka mu miryango yose bigoro ninde bigoro ni ukuvuga bigoro ni izina ry'inka ni izina ry'inka mugabo warashobora kuryita uwakugororokeye ari umugano wahugabiye ari umwami wahugabiye cyangwa umuntu wahugabiye wese ni umuntu agororotse umuntu iburyo bwa bigoro ariwe eh, turubika turi kumwe n'andi philippe ntabangukwigizeye eh, wahoze ndirimba mu mugwi w'abashezangendo ngira abantu benshi barawuzi uyu mugwi eh, ari cyo gituma twibagije uko mutubona kugira tugarukire karanga indirimbo bakuzi ko ivuga gute christian jewe nitwa sindakira leonidas yari yasigema jewe neza neza natanguye muziki mu mirongo itandatu n'icyenda mhm. abo nigishije murabazi nk'ururimi ruvuye ngaha Adolphe nige namwigishije mhm. ruvuga ngo ubu nyene haje kuvuga ruya rurimbo ndasohoka ngarutse mhm. njya ndirimba akaririmbo ko gusaba ababyeyi ko ntogaru ndasabye ikigongwe nakazanye mu giswahili mbwa bavuga bati kuvuye muri tanzania n'igiswahili kirekire gahindure gashire mu kirundi ndasabye ikigongwe babyeyi banje bavyeyi banje mu mirongo umunani aho nari ngarutse hmm. mvuye hanze murumva rero abashitsi dufise yuko ari nararibonye mukaba rero muza kuronka akaryo kuganira nabo eh, turetse ibyo turaza gushobora kwakura ah, canke kwakira umuririmbyi yatwaye isanganiro award tuganira umunota umwe yitwa N John ku kuvyo agiye gukora muri no minsi murazi yuko watwaye isanganiro award ahabari ivyo abarimwo byose dutegerezwa kubivuga mugabo imbere yaho tubamenyesha yuko duheruka kuronka umuririmbyi yitwa dudu wo muri bomberge aho yari aravuga ku byerekeye kuko arafise iyo ndoto arafise iryo shaka yego umva urundi burundi mu minsi iza rero muzoronka akaryo kanini ko kuza murakurikira eh, dudu ariko aratuganira ku byerekeye vesitini yindi nkuru dufise mbere ko tuhava twakira eh, ubwira kandi abashyitsi bacu eh, sinzi yuko John melodika mu munota umwe turamuha ikaze muri studio za radiyo isanganiro n'amahoro n'amahoro n'amahoro John eh, melodica twaye isanganiro award urazi eh, ko isanganiro ifise eh, novuga gute ifise igikorwa cyo ukurikirana uwa isanganiro award ahazoba ari hose ku kwisi yose imyaka yose isanganiro biriho ivyo twaravyemeye nahazoba yaracutse mbega John melodica amakuru dufite naya ah, rikazobera rero finali ikazobera hajya mu isoko ya kera igitega neza na neza saa munani mu mu kizoba gitanguye mhm. aho tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi baje gushyigikira abashoboye gushyika muri finale bamwe icumi yego kumwe na genereza bitondo mm. eh, hakaba harimo n'abatsinze batwaye amakipe ya mbere ya kabiri rukonka umwana hari n'aho usanga urongeyemo none yagiye akagutegurira tere hariya akagutegurira aho udushikira mu mwaka uza wumva ko eh, ari magiriranire ubu ho bavuga ngo urukwavu rurakora rugapfa mu isase rero eh, hasigaye nk'iminota nk'itatu itanu ngo yurire indege twaraganiriye gatoya aratubwira ikimujyanye n'ingene yatumiwe ego emerance emi ikibazo cya nyuma mbega emerance emi azokunguka iki ku byerekeye eh, iyo voyage agiyemwo eh, urwo rugendo agiyemwo eh, ikindi nacyo mbega igihugu cyo cyo kizokunguka iki kuko ni igihugu gihuza isi yose kuko ni ikintu kitari bwigere kibaho hama ikindi nacyo ni uko kizoba gishyigikiwe na perezida wa mari si gusa sinavuga ntini ni isabukuru risanzwe ni isabukuru rikomeye cyane kuko rizuba rishyigikiwe n'abantu bakomeye rwose urumva rero nibaza twebwe nk'uburundi guseruka muri iryo higano ni agarusho gakomeye cyane kuko tuzomenyekana n'abatatuzi kuko benshi ntibazi burundi ntibazi ko mu burundi dukora ibintu bimeze neza ntibazotumenya nibaza ko igihugu kizohungukira ego cyane emerance emi turagushimiye yuko waduhaye kano kanya tukaba tukwifurije urugendo rwiza ugenda userukira igihugu cyawe cy'amavukiro uburundi neza ubutera iteka uzogira urugendo rwiza agumana rero uwo mutwaro nk'uko bavuga hanyuma mu nyuma aganira n'abantu bamwe bamwe harimo eh, abanditsi b'ibitabo hariho eh, abantu bize iby'amategeko harimo abamenyeshamakuru harimo abaririmbyi harimo n'abandi benshi akaba rero eh, haraciye inkingi zitatu twageze kubigaruka ko rero twashaka kumenya aho bigeze itariki mirongo ine n'icyenda femi azoba kubikurikirana eh, kubitanguza ku mugaragaro aho azohera ngaho ibujumbura ingozi igitega n'imakamba mwumva kandi rero eh, nubabwira yuko amaze kubona ko dufitanye gahunda wakiri kiganiro avuze ati christian savye ndagusavye ndagukomeye amashi ubwire bayabatama baze bantera twame tuzobe hamwe muri ico eh, muri ico gikorwa Philippe uduhamagaye nta ngorane ko telefone zacu tuzokwitaba hmm. nuko barabyemeye ku mugaragaro niba duhinduka tuzobishikiriza ku iradiyo kubera ko muhindukiza mu ijambo ni mu kanya isase mbega byifashe gute duhava tuganira n'uwitwa jean claude shimirimana aho aza ari muri komite eh, itegura aza kutubwira ingene icyo gikorwa aho kigeze gushikira abaririmbyi hariya ku misozi mu nyaganyaga makomine y'igihugu tukaba twarigenze kuronka akajya kuganira namwe mutubwira ku byerekeye icyo gitabo amatwa dusumira umwe eh, mu bandi bazoshira ingufu hamwe yitwa femido jaba azoshika itariki mirongo ibiri n'icyenda kugira ngo atanguze ku mugaragaro eh, icyo gikorwa mbega mutubwira ayo eh, igikorwa kigeze ego ndagushimiye eh, mumenyeshamakuru christian Xavier wa radiyo isanganiro nk'uko uhejeje kubivuga nibyo hariho igitabo kiriko kirategurwa kiriko kirandikwa eh, icyo gitabo rero kikazoba kirimwo nk'uko twarigeze no kubivuga hambere aho aba kuvuza umuziki b'abarundi abari ngaha mu Burundi n'abari hanze hari abarundi benshi bari hanze bavuza umuziki w'ikirundi hakaba n'abandi bari hano mu gihugu eka bo bose baratumiwe kwiyandikisha kugira ngo bose bazobe bari muri icyo gitabo kivuga ibyerekeye umuziki w'ikirundi kandi rero ibyo bikorwa bigeze kure uyu mwaka turimo w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani azoshika hano ku kibuga cy'indege hanyuma ashike atanguza ibyo bikorwa mbere azoshika atanga eh, n'ikiganiro ku bamenyeshamakuru kugira ngo ababwire byinshi eh, ku byerekeye uwo mugambi udasanzwe umugambi wo kumenyekanisha indirimbo z'ikirundi za hani iwacu zo kumenyekanisha abaririmbyi b'abarundi ba hano iwacu murumva rero yuko ari igikorwa kidasanzwe mbere nkaba ntumiye na mwebwe abamenyeshamakuru yuko mwofasha kugira ngo benshi rero baramuzi azoza aje gutanguza icyo gikorwa hanyuma ace agendera n'intara zimwe zimwe ahere ah, nka hano muri meri ya bujumbura abandanye muri mu ntara ya bujumbura hose murazi yuko hariho abacuraranzi batari bake hanyuma abandanye igitega n'ingozi aho hose kuzoba ari ugutanguza nyezina icyo gikogwa agenda ahura n'abaririmbyi batari bake bazoba baje kumusanganira hanyuma mbere n'abanyamakamba bazoshikirwa mu rumonge hose ku nkengera y'ikiyaga hariya hose murazi yuko hari abaririmbyi b'abarundi batari bake ego jean claude shimirimana turagushimiye kuri iryo nyinshi ya kino kibazo duhegeye kubaza ikibazo rero cya nyuma twashaka kubaza twumvise yuko hari igikorwa kizoba ubu bwa vuba eh, eh, kuva inyuma y'itariki ya mirongo ibiri n'icyenda kubandanya gato eh, mbega wumva wobwira iki abo banyabujumbura abo banyameri abo banyangozi gitega bene amakamba bo bagiye gushikirwa mu ndwiza mwumva mwo babwira iki na cyane cyane abo babura baburamatari na musitaneri cyangwa abo baririmbyi bari muri ayo maprovensi azogenderwa ubu byihutirwa mubabwira iki ku byerekeye eh, mu gutanguza ku mugaragaro icyo gikorwa icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri cya nyuma eh, hariho ayandi maprovensi azokurikirwa mu minsi zokurikira mu mezi azokurikira mu gihe bazoba bashikira ayo makomine Eh, Nuvuga yuko ku byerekeye ah, abo batware b'intara n'amakomine eh, abajejwe kubibamenyesha nibaza ko bazobibamenyesha na cyane cyane nko mu bushikiranganji bujejwe eh, imico kama amatwi numva umengo icyo uwo mugigwa iryo sango umengo barabizi ngira ngo bobo eh, ko ari umurimo wabo wa minsi yose barazi inzira bicamo barazi ngira ngo ingene bazobimenyeshwa ibyo ari byose bazobimenyeshwa hanyuma ku byerekeye eh, ku byerekeye abaririmbyi nabo akajambo ni ukuri babwira ni uko iryo sango ryitabira ku bwinshi kuko ni ubwa mbere tuzoba tubonye n'ukuri abaririmbyi b'iwacu abaririmbyi b'abarundi bamenyekana icyo gitabo rero eh, kujya bacita mu gifaransa encyclopédie de la musique burundaise urumva yuko kizoba kirimo iki gice cya kabiri rero cya kiganiro rero mwari muri ndera nyigishika aho dufise rero abashyitsi basuye mu indirimbo zabo murazi neza yuko hari abaririmbyi benshi batandukanye bagiye barasura mu indirimbo za Monseigneur Justin Banasanikiye Kiza Sylvestre Ruheruka kugira uh, eh, Chanjo Amisi n'abandi eh, ugasanga uh, rimwe rimwe biratera eh, ingorane muri studio rero turafise abatama bariho kandi eh, gusubira eh, kujya hamwe ngo mugire naho mutari mu migwi isa mugabo ngo muhurire hamwe uyu yitwa torobeka yari mu mugwi na karanga ego nari mu mugwi na karanga kera witwa orokese nasiyonari taradisiyoneri hanyuma icyatumye ngaruka si no kwiga ndadonora nsubire inyuma uko byagiye birakurikirana n'ibintu biguma biza mu mutwe birabira kujya ko mazi iyo rero biriko birabira mu mutwe turimvira tuti inge twishire hamwe turondere indi zina data turihe kwitwa muco wera canke abashazangendo canke eh, na karanga duca duhura n'uwitwa Filipo nda wange kugize n'umushinga ntahe hamwe mu menyo ukuramo utwa twafashe ubumenyi utu rero tubereke yuko tukirimo turacarimo n'abaturekera indirimbo zacu tuzisubiriremo kuko iyo umaze nk'akarorero nk'uwaryo kugira muri makarawoke bakajya kuririmba nk'indirimbo zacu hari abavuze ngo ni ukutumenyekanisha oya nta kutumenyekanisha no kutwambura kuko akumenyekanisha gute wewe nibyo yaje kandi yumvira ko mubishigikiye mbega mwagiye hamwe gute iyo rero ni Philippe agira yishure kuri ico kibazo twumviriza karirimbo kiwe muzuhatsubiyemo kitwa ngo kuruzi benga ego nakamuko murumviza gatangure ego kugira tufate iki cyiyumviro hagene hajya bavuga ati imitwe ikora ikoranye twararabye n'ubundi uko bamwe bamwe bagiye barabivuga hajya iyo wicaye muhira nk'uko bavuga ngo nabakukuruke umuntu arashobora gukukuruka kubera ngo urakuze mugabo abandi bahitaga umuntu arakura agakurana intuze ibyiyumviro bishasha kandi bishasha biguma biza n'ubu turafite indirimbo nyinshi gitare inanga umuduru ikembe indonongo eka byose dukeneye rero kugira umugumwe kugira ibyo bintu byose bivukane n'ingoma zose zijyemwo mhm. hamwe tuvuza ibyo byose biri hamwe bakumva yuko ari ikintu gishasha ngira mhm. kizoba filipo we akasozi songura kaza isonga ni bya bindi nyene harya umuntu uri kurakompoza uriyumvira nk'ahantu ahantu wumva agomba ku gutana n'ayandi mazina yitundi dutumba mm. gutyo n'igiti mbega wewe rero wavuga uti mfise abakobwa nkosha ati ngo icyumviro gikuru kigiye indirimbo bakunda e, washatse gushikiriza nashatse kuvuga urumva ndashatse kuvuga nk'umukobwa umengo ngo mu minsi iza mufise igikorwa gikomeye muzokora aba abumva yuko inyota yanyu bakifise nibiki muko murategura muri kazoza nico bituma je nagira nshimire abantu bane uwa mbere n'ubushikanganje bw'inkino n'imico kama yoyo yaduhaye ako kazi je nagakozemo imyaka 35 yakazi n'imyaka 24 ndongoye umugwi muco wera hanyuma maze gukukuruka hanyuma mu nyuma wa gatatu ni Kigo iko aruna uyu muntu yabaye umugira neza wa mbere yaciye afata ati mwebwe jewe ndemeye gusohora indirimbo zanyu naho bizimvye zitatu kugira ngo na ntajyo nimugume musinziriye muvyuke neza ndazisobe ndazisubiremo neza uyo akaba ari wa gatatu uwa kane rero ni one people umugwi ah. akiwacu band zitatu kwa kabiri eh, ni zitatu zo kwa kabiri muri uyu mwaka nyene ego ego muzoze muri benshi mutumire n'abandi muzoze murabe na tuvuze uko twari tukiri sawa abatama b'imvi kuraje kuraje mumenyereye kuraba imisore muzora babatama nabo nyine abatamba bunamye aho ni sawa aho ni sawa tubandanye hari uvuze ati mwaramutse ndi mata mata mu uyu mutamangema baramwemera kandi baramukunda mukamesa namusaba ko yokomeza ujya mugwi w'abahumure ndabifurije kugera kure mu rukino rw'amaguru aba kera bita abawigeze mu muziki nanje nubita abawutanguye bitebe bitebuke eh, hari eh, icyo yavuze kuri jewe reka ndacihunze tuzo kibandari arakoze arakoze yego barakunze mu kanyosha cyane yego bagize neza dusa n'abariko eh, barakiganiro kiriko kimera nk'igitera imbere hariho abantu batanzwe kutwandikira ari benshi mirongo irindwi na gatandatu amajana abiri n'icenda ijana na mirongo ine amamisaje message murumvise yuko ariko araza ari menshi mugabo tugire sede ikwiye nk'ujya mu bose wo kuri ntuzenya ukuri one people si si gusa spectacle abafashije hari gahunda canke programme canke ibyo eh, ivyo muvuga muzokorana mu mezi aza mu myaka iza Erega urumva twebwe twari twakukurutse tugomba kumera nk'abakera ngo tujye mu rutoki kuragira inka n'intama hmm. n'impene hmm. ariko twebwe twagumye dushima ko twoguma nga hafi mu gisagara kugira ngo turondere indirimbo zacu hari abari batakigira amenyo nk'uwo mirongo icyenda na nta n'amenyo yari afise urumva eh, nta kidashoboka bagiye kuba abasitari mu nyuma kubera ko barobwe eh. n'uwo muntu yari afise uburyo n'umugambi urumva rero histoire ngira eh, imeze neza cyane kuko twe muri akiwacu bende dufise ufise imyaka mirongo irindwi mm. mirongo irindwi n'uyo Joseph nyine turobeka toroka isi mirongo e, turabashaka ntimugire ibiteramo ngaho mu gisagara cya Bujumbura gusa murashakishwa n'ibyo yego turadoza kuko urumva ko dutanguriye ngaho mu kamenge itereke mm-hmm. zitatu tuzobandanye gitega ah, ngozi hose hose hose umwe avuga ati yambi batama yambi amahoro cyane amahoro dukunda cyane nitwa Clovis mu Kinindo ndahimbawe kubumva ikibazo mfise mwahanura iki abashaka kujya ibyo batabiri akuya mu bantu iki aho uzopfa wiseguye ibuye yanditse ngo yanditse ibiri yanditse ikosa mwaramutse Christian ndamukiriza batama b'amateka torobeka afise abana bangahe avuka mu ntari yihe ndabasabye ah, atuvugire ibicu eh tunzohe bangende kwa ntibagira bagenzi reka zantumye zantumagije zantumye kwa magambure ngo akanyana kinga karashonje yuga bitacogacoga we yo bitaconjana ijambo inka zerewe kiragira abagabo ungere winga we twigire mama mu bikinga yowego mbabazi we yo mbabazi mbabata muyonga gerega yanse kwimazuriye kigunga nayo ubwiza bw'inka bwoyica inyuma nyakurama nyakurama mariba ya yoga mama rugamba ntambara ikajabuka ehe bane he inka y'amaribora atari biragira ink'umuyongo umwanga w'inka bateye zibirika tugende mirira kiri Nukumbuye inka ndende inka bigoga byagenda inka yagenda igororotse zose mu kurongora izindi inka yategura munyonyi ikavyara kigarama hageze mu magira ngiye umugore ari umugenda umwana ari umunamba mu gihe ca ndabigirande niho naritazira akazina kubuhizi ruvogera gishanga ntango y'ibirango kuko hangaruriye ikibondo higeramiwe hari mu kwezi kwa kigarama amajyana eh, umubo bicaye umunaniro jewe mfise mirongo irindwi n'icyenda amajana abiri na mirongo itandatu na kabiri ubusa mirongo itatu na gatanu mugabo urumva ko nimero bazituye batanga kuzi telefona ko eh. jewe mfise mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na gatanu ngira ngo ku munsi wa gatanu muri weekend gute muzoza gutumirira ikiganiro kivuga ku vyerekeye ibiteramo biteguwe bitandukanye muzoza kuturumirira abakunda gusohoka bamenye iyo baza basanga Eh, kandi ikintu kinyoheye ni uko eh, philippe we tuzosangira icupa mbwa mwebwe bumva ngo ibifana bituzokugora mm. cyane eh, mwe n'ibifana ntazi ko atamuntu anywa iko kazibiri ngo azirenze ntimuzongora cyane philippe we tuzotera gushika mu gatondo nuko rero ikiganiro ubundi rero imba ntacyo ntacyo sinkibasha tuzofata arikeya nuko ni mu ndwiza nk'aya mango nsavye umuhungu wasavye muzukuru wasavye arabashimiye mwe makurikiye kino kiganiro